Het psalm, sing een nieuwe lied tot eer van die Heere, want hij het machtige dade gedoen, door sy kracht en goddelike mag het hy oorwin. Die Heere het sy oorwinning bekend gemaakt, aan die nasies het hy sy reddingsdade geopenbaar. Aan die huis van Israël het hy sy liefde en sy trouw herbevestig, die hele wereld het gezien dat ons God die oorwinning behaal het. Juig tot eer van die Heere, allemaal op aarde, wees vrolijk, juig en sing. Sing tot eer van die Heere met begeleiding van die leer, speel op die leer en sing. Blaas die trompet in die ramsoering, jebel tot eer van die Heere, die koning. Die seret en alles daarin moet reis, die aarde en alles daarop moet juig, die riviere moet handen klap, die bergen moet saam juig voor die Heere, want hy kom om oor die aarde te heers, hy sal oor die wereld heers met rechtvaardigheid, oor die volken met billikheid.